moru radija. Samo je jedan radio more. Pomorski radio, Radio Bakar, 95,8 MHz. Mislite da je važno čuvati okoliš? Nazovite zeleni telefon na 072 123 456 i prijavite problem onečišćenje ili kršenje komunalnog reda. 123456. Zeleni telefon na usluzi građanima, okolišu i prirodi. Ova emisija izrađena je uz financijsku potporu Europske unije i Ureda za udruge vlade Republike Hrvatske. Sadržaj ove emisije isključiva je odgovornost mreže zelenih telefona i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledište Europske unije i Ureda za udruge vlade Republike Hrvatske. dan, dragi slušatelji. Evo nas u još jednoj emisiji Zelenog e, telefona. Emisija koju radimo zajedno sa udrugom Žmergo. I kao obično s nama je Ana Goja koju želim dobar dan. Dobar dan i lijep pozdrav svima. Evo Ana, eh, tjedan dana je prošlo od kad smo se prošli tjedan eh, eh, čuli, odnosno od kad ste bili ovdje kod nas, na koji smo pričali dosta zanimljivih tema. Naravno, podsjetit ćemo se e, na neke od njih i kroz današnji e, program, a prije svega e, za neke od korisnih savjeta koje smo i u prošloj emisiji dali. Međutim, idemo krenuti naravno sa prijavom na zeleni telefon. Naši slušatelji već znaju koji je to broj 072 123 456 456 i evo krenimo od nekih prijava koje ste u tijeku ovog tjedna zapravo i dobili? Pa imamo dvije, eh, ja sam ih danas tematski zapravo izabrala ovaj, dvije prijave koje bi predstavila, a vezane su eh, uz, uz stabla, u biti uz očuvanje stabala. Mhm. Budući da nam je uskoro nam se bliži eko datum koji je dan stabla, onda sam htjela nekako tematski sve to skupa povezati i znači dobili smo na udrugu Žmergu dvije prijave, jedna je bila vezana, eh, znači je iz rijeke i vezana je uz pokušaj očuvanja stabla gdje se čak u oformila i građanska inicijativa koja je odlučila ne samo zaštiti to stablo koje je već krenuto sa rezanjem, znači mhm. krenulo, se sa sjećom tog e, velikog lijepog cedra u, u centru samog jednog e, parka koji je zapušten, već su krenuli i u to da su e, znači kao inicijativa obratili se gradu i zatražili dozvolu da oni sami održavaju park. To je park koji je nekad bio jako lijepi, koji je već godinama zapušten, koji je zarastao, a s obzirom na to da se nalazi e, u sredini da ga okružuju zapravo stambene zgrade, građani su odlučili da bi ga htjeli obnoviti i sami uzdržavati, tako da imaju mjesto gdje bi se mogli šetati e, oni i njih njihovi kućni ljubimci i djeca. Tako da to nam je stvarno jedna, e, drago nam je da vidimo da se građani tako aktivno ovaj, zanimaju za svoj okoliš, da ga čiste i da ga žele očuvati i moram priznati da inače vidimo da sve više ljudi iz gradova postane vezano za svoje, e, svoje mislim da, njihove gradske drvorede i stabla i žele ih, ovaj, e, žele ih čuvati i slična stvar nam se desila i u Selcu gdje imamo prijavu da je znači, znači došlo je do, uređuje se sam centar Selca i u tom, uh, na tom području je jedan drvored koji bi građani htjeli zadržati. Ono što smo mi vidjeli po vizualima koji su objavljeni na internetu, uh, drvored bi trebao ostati, međutim ono što su građani načuli na samoj cesti od um, od e, radnika koji rade je ono što je njih zapravo uzbunilo, a to je da su vidjeli jednog radnika kako izljeva staro motorno ulje u sam drvored unutra i kad su ga pitali da šta to radi, mislim to, to uništava drvo, izliče se na kraju krava, to se dođe i u more, to je, jer to je na samom moru Ovaj, on je rekao šta, e, šta se bunite, to ćemo i onako sve porezati. I naravno nakon toga uslijedio je poziv nama sa molbom vidite šta se dešava, da li postoji mogućnost da se ta e, drva ovaj, očuvaju, odnosno cijeli taj drvored koji je prekresan i koji je uz samu, kažem, u samu obalu, u sam centar, a i ljudi tamo imaju svoje apartmane i puno ljepše izgleda kada vam je zelenilo oko kuće nego samo beton. Evo, u svakom slučaju, e, vjerujem da sve ovo što smo pričali, e, možda da napomenemo da je zapravo dan stabla 16. 16. E, srpnja, što znači u subotu. Ova naša emisija ide 12. utorak. A kako nam možete možda kratko pojasniti dan stabla kako očuvati to e, stablo i naravno ugroženo je na sve strane znali smo nekada ovdje kod nas iz Bakra e, kako je to išlo prema gore, prema Gorskom e, Kotaru, kako je to sve skupa bilo ugroženo. Mislim da je nešto bolja situacija, iako sve to skupa treba održavati poslije onih e, velikih ledenih kiša, onih smrzavanja i slično tome. Kakva je situacija danas, da na neki način kažemo, sa stablima i kakav je to dan stabla? Pa znači e, mi imamo tijekom cijele godine e, ekodatume. Ekodatumi su osmišljeni upravo zato da podignu svijest kod ljudi na određenu e, tematiku, znači određen problem. Dan stabala zamišljen je upravo zato da se osvijesti ljudi koliko, je sa, koliko su stabla, odnosno šume ugrožene od ljudi i u šumi, i u parku, i, na i u livadi, i u okućnici zbog toga što se vrši koji put pretjerana sjeća, a koji put imamo i ovakve elemente elementarne nepogode. Mhm. A ono što se desilo u Gorskom Kotoru je bila stvarno velika e, elementarna nepogoda koja nam je oduzela veliki broj stabala, a ono što se sad dešava je da ga napadaju kukci koji ga još dodatno uništavaju, mhm. znači mi gubimo velike ovaj, količine e, šume, odnosno drvnog materijala koji se mogu koristiti u puno različitih svrha. A ono što sada, e, sada je to velika problematika na koju se Hrvatske šume ovaj, i ministarstvo pokušavaju riješiti e, jer to nije samo u, znači, na području kojima gospodare Hrvatske šume nego i privatnim šumama. Znači to je puno e, kompleksni problem gdje bi i oni vlasnici svojih šuma trebali čistiti svoju šumu i umaknuti ta stabla koja su zaražena i koja su napadnuta. Znači to sad smo nabrojili, znači različite načine ugrožavanja od klimatskih promjena, štetnike, olu, um, ima tu i oluja, erozije tla, e, zagađenja. A s druge strane znamo i svi, učili smo to i u osnovnoj školi, u vrtiću, ja mislim da nas uče da je stablo ono što je korisno svim živim bićima, osigurava nam kisik, hranu, zaštitu od onečišćenja, sunčevih zraka, kiše i osigurava potrebni materijal koji mi koristimo i za ogrjev, ali isto tako i za gradnju. Tako da, ajmo reći da ovaj ovo vikend e, izrazite za zahvalnost prema, e, prema stablima, posadite jedno novo stablo, e, zalite ona koje imate oko kuće, brinite se za njih, ipak su vrućine. Evo, u svakom slučaju ovo je dobar savjet e, kako obilježiti na svoj način e, dan stabla ovog vikenda, točnije 16. srpnja, ali i u buduće. Eto, vjerujem da su i ovog prošlog vikenda i naša dječica u Loskom to upravo napravila. E, idemo sad dalje, pa ćemo napraviti jednu kratku malu pauzu gdje ćemo, eto, opet poslušati i e, što nam javljaju iz zelenog telefona, pa ćemo se vratiti upravo upravo na naše šume, na naša e, stabla i čućemo još nekoliko informacija iz Hrvatskih šuma. ptice se glase Tamo gdje srna pase Gdje čuješ jelensku riku Vidjet ćeš najljepšu sliku Gdje bistra voda žubori Gdje Bog ljepotu stvori Naći ćeš svoj dio raja hrvatskog najljepšeg kraja Goranske šume, šume Pjesmom dalekom sjetnom Vraćaju mladost u srce Ljepotom mirnom i sretnom šielenskú riku Vidiećeš najljepšu sliku Gdje bistra voda žubori Gdje Bog ljepotu stvori Naći ćeš svoj dio raja Hrvatskog najljepšeg kraja Puštaju mladost u srce da je važno čuvati okoliš? Nazovite zeleni telefon na 072 123 456 i prijavite problem o onečišćenje ili kršenje komunalnog reda. 072 123 456 Zeleni telefon na usluzi građanima, okolišu i prirodi. evo, nakon što smo poslušali e, jingle zelenog telefona i malo glazbe, krenut ćemo na ovaj drugi dio e, našeg e, današnjeg druženja uz zeleni e, telefon. Kao što ste mogli čuti, evo i najavili smo vam Hrvatske šume koje će nam nešto više zapravo reći upravo o ovom danu stabla. Pa evo, dan stabla znači to je jedan dan u godini kada bi trebali svi se posvetiti malo brizi o našem zelenom okolišu, o našim šumama. Pa evo, prije svega, prije što kažem par riječi e, vezano za tu temu, pozdrav bi prvo slušatelje Pomorskog radija, radija Bakra i zahvalio bi se udruzi Žmergo na samom pozivu u gostovanju u ovoj radio emisiji podom dana stabla. E, inače dolazim iz Hrvatskih šuma, e, tako da bi samo rekao par riječi o tvrtci, znači da je osnovana 1. siječnja 1991. godine s ciljem gospodarenja e, šumama na području državne šuma na području Republike Hrvatske, a to nije baš malo područje, znači to govorimo o području od 2 miliona hektara, mhm. jer inače šume pokrivaju 37% površine Republike Hrvatske. E, i samim tim e, odgovornost Hrvatskih šuma je tu prilično velika, a o kvalitetnom radu samih Hrvatskih šuma govori to da već evo nastavljamo tradiciju organiziranog rada u šumarstvu već 250 godina. Mhm. Inače, cilj naše mhm. tvrtke je da kroz potrebno gospodarenje šumama održavamo ekološku ravnotežu i biološku raznolikost te zaštitu šuma i samim tim unapređenje kroz e, unapređenje samih šuma kao jednog obnovljivog prirodnog resursa. E, tvrtka inače zapošljava oko 8000 djelatnika, a inače je podijeljena na 16 uprava e, šuma podružnica, od kojih na ovom našem području Primorsko-Goranske županije djeluju tri uprave šuma podružnice, to je Buzet, Delnice i Senj sa svojim područnim šumarijama. E, tako je jedna od šumarija e, Opatija Matulji e, iz koje dolazim i koja pokriva područje Učke, Čičarije i, i djelomično ovaj, područje do, do graničnog prelaza Rupa. inače što se tiče našeg djelovanja, zakon o šumama je naš dokument koji, koji definira najveći obim naših djelatnosti a zakon osim što e, nama pripisuje šta sve moramo uraditi ili šta smo obavezni, čega se pridržavati, isto tako i našim sugrađanima definira koje su obaveze njih kada je šuma u pitanju. Mhm. E, važno je napomenuti da je u tijeku sezona povećana opasnost od požara, kao što ste rekli u uvodu e, i ovom prilikom bi apelirao na sve slušatelje da nikako ne pale vatru i da odmah obavijeste najbližu javnu vatrogasnu postrojbu na svom području u slučaju da primijete bilo kakav e, požar, otvoreni plamen ili čak i dim da se javlja. A onda će kolege iz javne vatrogasne već kontaktirati da vidi o čemu se radi. Znači zabrana je bilo kakvoga paljenja vatre osim u nekim iznimnim slučajevima kada se obavezno mora onda kontaktirati područna javno vatrogasna postavba koja će onda u nekim određenim uvjetima sa svojim ljudima dozvoliti nekako možda ovaj manje paljenje vatre. Jel? Kažem u ovim mjesecima znači od 1.6. do 31.10. zabrana je na snazi paljenja vatre. E, također bi se još e, osvrnio i na problematiku odlaganja otpada u šumi i šumskom zemljištu. Naime, nerijetko se u šumi susrećemo s hrpama otpada koje određeni nesavjesni pojedinci dopreme najčešće pod otkrijem noći da ih nitko ne vidi. Jel? Svima je poznato da takve e, radnje zakonom su zabranjene i kažnjive e, nagrđuju okoliš, a štetno djeluju na biljni životinski svijet, te također mogu utjecati na kvalitetu podzemnih voda. mm uz akcije čišćenja divljih odlagališta organizacije udruge Žmergo i sudjelovanje brojnih dobrovoljaca javnih ustanova i Hrvatskih šuma između ostalog svake godine očisti se oko stotine tona otpada na području Republike Hrvatske, no i mislim da je nadalje važno govoriti o ovoj temi kako bi se u budućnosti naše šume i naš okoliš bio što čišći i, i što zdraviji. Što se tiče raznih upita naših sugrađana o korištenju šume i šumskih proizvoda, e, mogućnosti uplata ogrjevnog drveta i ostalo, informacije sve i upute e, mogu dobiti u područnim šumarijama. E, kretanje šumom inače e, za građanstvo je dozvoljeno naravno, jel, slobodno svakog u smislu šetnje, rekreacije, ali moram napomenuti da je to na vlastitu odgovornost. Znači može se desiti usred nekog jačeg vjetra da na grana se odlomi od stabla, i zato tu treba biti izuzetno oprezan u nekim vremenskim nepogodnim situacijama. Međutim, za sve drugo korištenje šume, na primjer ako ljudi su zainteresirani za brani gljiva, šparoga, šumskih plodova, pašarenje, na primjer, jel, e, u tom slučaju potrebno je onda ishoditi dozvolu od hrvatskih šuma i e, uplatiti iznos određeni koji je definiran u našem cjeniku sporednih šumskih proizvoda. Znači, za svako za svaku informaciju, za svako traženje, upit ili, ili za, za želju da se u šumu hode e, u slobodno vrijeme i sakupljati ovo što sam spomenuo prethodno, jel, znači obavezno se treba javiti u područnu šumariju eventualno upravu šuma podružnicu i dogovoriti sa tehničkim osobljem, sa ljudima u šumari, znači uvjeti pod kojima se to može zakupljati. E, inače najbolje vrijeme što se tiče o nas u Šumariji sad pošto su ljetni dani e, lijepo vrijeme pa smo na terenu najbolje nekako u prije prijepodnevnim satima doći od 7 do 7.30 mhm. ili kad dođemo s terena negdje oko 14-14.30 i onda možemo sve dalje dogovoriti sa zainteresiranima. evo. I evo, nadam se da sam sad u ovom kratkom izlaganju donekle malo približio slušateljima neke od aktivnosti o, našeg društva Hrvatske šume, a kažem za bilo kakve dodatne upite slobodno možete naći telefonske brojeve na internetu Hrvatski šuma, područnih šumarija ili našu upravu kontaktirati i onda ćemo dogovoriti dalje ovaj, kakve imate upite prohtjeve ili, ili želje vezano za, za korištenje šume. Jel? I evo, i uz nadu da ćemo svi zajedno i nadalje kvalitetno se brinuti u našim šumama, jel? Mhm. evo, pozdravljam sve slušatelje Pomorskog radija, Radio Bakra. Hvala lijepo i čujemo se i vidimo. Do slušanja. Hvala, hvala i vama, do slušanja. Mislite da je važno čuvati okoliš? Nazovite zeleni telefon na 072 123 456 i prijavite problem onečišćenje ili kršenje komunalnog reda. 072 123 456 Zeleni telefon na usluzi građanima, okolišu i prirodi. Zahvalit ćemo e, naravno Hrvatskim šumama koje su nam se javile i koje su evo nas upoznale sa danom stabla, odnosno sa našim šumama. A mi ćemo sada krenuti na nekoliko korisnih e, savjeta e, zapravo kako mi možemo e, pridonijeti na svoj način ne samo ovom jednom danu kada se posebno obilježava svako stablo, svaka šuma, idemo krenuti na onu svakodnevnu radnju koju možemo mi napraviti Ana. Pa znači kada vidite da, e, da neko obara ili obrezuje drveće, guli koru stabla, neovlašteno bere plodove, oštećuje stabla prilikom izvođenja građevinskih radova, lijepi ili prečurčuje plakate ili oglase na stabla, to je nešto što definitivno te možete prijaviti. Bilo da li prijavljujete na zeleni telefon ili na komunalnog redara, vi trebate e, po mogućnosti fotografirati određenu radnju, na, vidjeti ko to radi i kada, znači zabilježiti vrijeme, mjesto, e, osobu, fotografirati, još jedan kažem, jer je to jako dobar dokaz e, nama da se da stvarno možemo dokazati e, da je nešto napravljeno ili u, u tijeku radnje ili nakon što vi već vidite znači da je recimo e, stablo već oštećeno fotografirajte oštećeno stablo pošaljite nam točnu lokaciju da mi možemo onda javiti komunalnom redaru odnosno parkovima ili šumariji da oni mogu izaći van na teren i vidjeti na koji način se može sanirati šteta i napišite jednu kratku izjavu o događaju te što preciznije opišite kako se dolazi na, na lokaciju, da li točnu adresu i uočljivi objekt u neposrednoj sredini ili ako ste u šumi može i GPS koordinate, to nam je nekako najbolji orijentir i onda to, znači izjavu zajedno sa fotografijama proslijedite eh, ili na zeleni telefon, znači eh, nas možete nazvati na 072123456 ili nam pisati na zeleni telefon uh, AFNA, znači manki, zmergo.hr ili možete to sve skupa proslijediti komunalnom redaru u vašem gradu i, ovaj, i onda njemu dati sve te korisne informacije kako bi on mogao djelovati. Naravno, e, rekli smo koji uvijek, e, tu je 072 123 456 112, možete nazvati Pomorski radio e, Bakar. I evo sad krećemo dalje sa našom emisijom, budući da nas je i netko nazvao, pa želimo dobar dan. Dobar dan pozdrav. Evo, lijepi pozdrav i vama. Drago nam je da ste nam se javili. Možda nas e, možete reći koji je razlog e, vašeg poziva? Pa ja sam samo htio postaviti jedno pitanje zapravo. Ovaj, koji je plan za zbrinjavanje stiropora i staklene vune u gradu Rijeci? To sam Ok, hvala na pitanju. Evo što se tiče znači stiropora i staklene vune, e, inače sve takve problematične vrste otpada s kojima ne znamo gdje, možemo uvijek pogledati na stranice Agencije za zaštitu okoliša i Fonda za zaštitu okoliša koje imaju e, objavljene e, dozvole koje tvrtke imaju pravo znači deponirati takve vrste otpada. Tako da recimo kod nas je to Metis DD na Kukuljanovu, zatim eko sirovina i Ind Eko. Svi troje se nalaze u rijeci, tako da ovaj, preporučam da njih nazovete i vidite koji su načini da im možete odvesti otpad. Hvala. E, hvala lijepo, pozdrav. Lijepi pozdrav i vama. Evo, drago nam je da smo dobili informaciju i o tome kako zbrinuti i stiropor i staklenu vunu. Znamo da se mnogo toga mota i po ulice, da mnoga dječica vole i taj stiropor uzeti i s njime se i igrati. Na ovaj način možemo dobiti, odnosno dobili smo informaciju gdje možemo e, zbrinuti metis e, kukuljanovo Indeko i Eko. Naravno, vjerujem da je gospodin zadovoljan sa ovim odgovorom. ta e, Da, još jedna zanimljiva stvar oko vezana za siropor Stiropor je isto jedna od, e, od sirovina koja mhm. nam se ne razgrađuje, odnosno jako dugo e, ostaje u našem uh, Ukoliko je u moru, ribe ga zamijene za hranu i porogutaju, a to je opet nešto što oni ne mogu probaviti drugim riječima kada jedemo ribu, jedemo i taj stiropor, tako da budite pažljivi, ne bacajte bacite ga u more, odlažite ga pravilno i zato zahvaljujem na ovom pitanju. A oni koji ga imaju u manjim količinama, a imaju ga doma, a sade cvijeće, sad govorim isključivo vezano za cvijeće, a ne i za poljoprivredu, znači u kaliće Ukoliko želite u ovim ljetnim vremenima duže zadržati vlagu, možete razmrviti unutra stiropor i on će vam zadržavati vlagu. Znači to je jedan od načina na koji možete ovaj, se, ajmo reći, pravil, pravilnije, odnosno iskoristiti taj stiropor koji imate u kući, ali nemojte ga koristiti onda u poljoprivredne svrhe, znači u, za ono što ćete jesti. Evo, znači, e, vrlo koristan savjet vezano je za lončanice, za e, cvijeće, upravo razmrbljeni e, stiropor drži tu vlagu koja je posebno u ovim sušnim danima neophodna cvijeću, znači cvijeću, ne ono što jedemo. Ana, evo, hvala lijepo na ovom savjetu, vjerujem da će ga mnogi i poslušati, čitav niz koji obično zanimljivih i savjeta koje smo dobili kako zbrinuti i stiropor i staklenu e, vunu. E, čuli smo naravno uz Dan stabla u današnjoj emisiji e, jednu priču o tome kako je stablo ugroženo, ali kako na barem taj jedan dan, ali vjerujem, da i inače trebamo izraziti zahvalnost i zalit to e, stablo gdje god se okrenemo. Čuli smo priču i Selca, čuli smo e, priču Belvedera u Rijeci, nekoliko korisnih e, savjeta na koji način možemo reagirati kad primijetimo da neko devastira upravo te stabla, odnosno e, drveće i isto tako čuli smo e, Hrvatske šume, e, što oni kažu, a povodom dana stabla na ovu tematiku. Za sami kraj preostaje nam jedino da pozovemo naše slušatelje da nam se pridruže i u sljedećem zelenom e, telefonu, da ponovimo eventualno brojeve na, koju, na koji mogu svoja zapažanja dojaviti, e, ne samo kritiku, mogu i pohvalu, jel tako? Naravno, to najviše volimo. Evo, i pohvale sigurno su dobro došle, 072 123 456 i naravno pomorski radio Radio Bakar. Evo, hvala lijepo Ana Golja i danas s nama Maroje Mustapić i Alinka Denona Mustapić. Do slušanja. važno čuvati okoliš. Nazovite zeleni telefon na 072 123 456 i prijavite problem onečišćenje ili kršenje komunalnog reda. 072 123 456 Zeleni telefon na usluzi građanima, okolišu i prirodi. Ova emisija izrađena je uz financijsku potporu Europske unije i Ureda za udruge vlade Republike Hrvatske. Sadržaj ove emisije isključiva je odgovornost mreže zelenih telefona i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledište Europske unije i Ureda za udruge vlade Republike Hrvatske. Moru radija. Samo je jedan radio, more. Pomorski radio, radio Bakar 95,8 MHz.